chapter 20 metade to pausastai ton thorubon pros kalesamenos ho paulos tous mathetas kai aspasamenos ex elthen por euthenai estein makedonian deil thon de ta mere ekena kai para kalesas autous logo POLO elthen estein helada poiesas te menas tres genomenes autou epibules hupo ton judaion melonte ana gestai estein surian e genetog nume tu hupostrefein dia mecadenias. Su de autou acri tes asias, patros buroi aios, Thessalonikeon de Aristarchos cae secundos, cae Gaios Durbaios, cae Timotheos, Asianoi de Tukikos cae Trophimos. Hutoi proselthontes eminon himas in Troadi, hemes de exe plusamen meta tas hemeras ton adzumon apo Philippon, cae elthomen pros autus estein Troada acri hemeron pente, u dia tripsamen hemeras hepta. Ende te mia ton sabaton, sun egmenon ton matheton classae arton, ho paulos dia legata autois melon ex hienae te epaurion te ton logon mecri mesonuctiu. Esan de lampades hicanae into huper o'o', hu hemen sun egmenoi kathemenos de tis neaneas onomate yutukos epetes thuridos kata pheromenos hupno bathe dia legomenu tu paulu epi pleon kata apo tu hupnu epesen apo tu tristegu kato kai erthe nekros catabas de ho paulos epepesen auto cae sum perilabon epen me furubeste hegar psuke autu en auto esten. Anabas de cae klassas arton cae giusamanos ef hekanon te homilesas acris auges hutos exelthen egagon de ton paida zonta kai pareklethesan u metrios he mes de proselthontes ta ploion anek themen es ten ason e melontes analambanein ton paulon hutos gar ein dia tetagmenos melon autos pedjuen hos de sunebalen hemin estein ason ana labontes auton il thomen es mitulenin kakethen apo pliusantes te epiuse katen te samen anticru ki u te de hetera pare es samon kai menantes in trogulio te ecomene il thomen es mileton ecrinen gar ha Paulos para plusai ten Ephesan, ha pos me genetai auto chrono tribesai ente Asia. Espuden gar e dunaton ein auto ten hemeran tes Pentecostes genestai es Hierosoluma. Apo de tes Miletu pimpsas es Ephesan, mete calesata tus presbyterus tes ecclesias. Hos de paragenonta pros auton, epen autois, humes epistaste, apa protes hemeras af hes epibain estein asian, pos meth humon, ton panta chronon egenomen. Duluon to curio meta passes tapeno frosunes, cae polon dacruon, cae perasmon ton sumbanton moi, entais epibulais ton judaion. Hos uden hupes de lamen, ton sumfuranton tu me anagelae humin, cae didaxae humas demosia, cae cat oicus. Dia marturamanos judaeois te, cae helesen, ten eston theon metanoian kai pistin ten eston kurion hemon jesun kai nun idu ego de demonos to pneumate por iuamai es Jerusalem, ta en alte sun ante sonta moi me edos, plen hoti ta pneuma ta hagion, kata polin dia marturitai, legon hoti desma me, kai thlipseis menusen al udenos logon poiumai ude echo ten psukein mu timian emalto hos teleosai ton dramon mu metakaris kai ten diakonian hen elabon para tu curiu Iesu dia marturasthai ta euangelion tes caritas tu theu cae nun idu ego oida hoti ucete obseste ta prosopon mu, humes pantes in hois dielthon keruson ten basilean tu theu. Diote marturamai humin in te semeron hemera, hoti catharos ego apo tu hematos pantun. Ugar hupes de lamen, tu me anangelai humin pasan ten bulen tu theu, prosecete un heo tois, cae pante to poimnio, en ho humas ta pnuma ta hagion e theta episcopus, poi manen ten ecclesian tu curiu, cae theu, hen perie poiesata dia tu idiu haimatos ego gar oida tuto hoti esil iusontai meta affixin mu lucoi bares es humas me fedomenoi tu poimniu kai ex humon auton anas de sontai andres la luntes diastramana tu apospan tus mathetas opiso auton dia gregorete mnemon juantes hoti triatian nukta kai hemeran uk e pausamen beta dacruon nutheton hena hecaston kai ta nun para tithemai humas adelphoi, to theo kai to logo tes caritas autu to dunameno epoico domesai kai dunai humin clevronomian in tois hegeas menois passen. Arguriu e cruciu e himatismu udenos epithumesa, autoi genoscete, hoti tais creais mu cae tois usen met emu, hupe retesan hai caeris autai. Panta hupe dexa humin, hoti hutos copiuntas de ante lambanestae ton astenun ton mnemonuente ton logon turcuriu Iesu, hoti autos epen macarion estin malon didonai e lambanen. Cae tauta epon, theis ta gonata autu, sun passin autois, pros seuxator, hecanos de egenitor clauthmos, panton kai epi pesontes epi ton trakelon tu paulu kataphilun auton adunomenoi malesta epi to logo ho e reke hote ukete melusin ta prosopon autu theorein pro epimpon de auton es ta ploion